і вони не знатимуть нас. Але важливо, як подивився на рішення наш колега, якщо його можна так назвати. Таких станцій уже чимало. Міг би перейняти досвід. Підтримав баса і ракушка, літній інженер з ріденьким сивуватим волоссям, яке стирчало усі боки. Та як подивився, аж спаленів Тищенко. Чесно. Архітектурна інженерна думка не стоять на місці. Треба шукати, не ліпити за одним зразком. Ми не копіїсти. Ви погляньте, які зручні й гарні переходи, який красивий фундамент, наче логарифмічна лінійка і сама станція. Прошу тебе, не гарячкуй, спокійно, але впевнено зупинив його майдан. Очевидно, він мав уже певне рішення. Звичайно, ми розберемося. В жодному разі не можна надавати серйозного значення всьому, що сказав вечірко. Його думку, як ви бачили, поділяють ще деякі члени комісії, докинув бас. Ми розберемося рішуче поклав на стіл руку майдан. Але підтримувати отаку безоглядно людей, яких не знаєш, я просто не радив би. Тут ось яка складність, а може, і лінія, найперше ж висновки комісії. Здійнявся шквал. Висловитись поспішили всі одні, щоб не відстати, щоб той же вечірко чи бас не звинуватили їх у підспівуванні ірші. Іншими справді бачилася лінія, ще інші заперечували те, захищали іршу, його проект, захищали Василя Васильовича. І не так його самого, як напрямок, який культивував він, новизни пошуку, ризику. Майдан знову попустив засідання на волю стихії, може, й боявся і він, а може, мав якийсь свій розрахунок. Висловилося ще осіб вісім, а далі запала тиша. Настав небезпечний перепад. Атмосфера згустилася, що чулося дихання сусіда. Кожен знав хай що там говорять, але звинувачення сформульовано вечірком так, що від нього захиститися важко. Захищаючись, стаєш співучасником. Рішення могло бути тільки одне. І тоді підняв руку Огієнко. Дозвольте мені. Він підвівся рвучко і новенький сірий у смужку піджак обсмикнув як військову гімнастерку. У цьому залі було чимало людей, які не так давно поприходили сюди у військових гімнастерках і кітелях. В них вони вернулися з фронту, в них покінчали інститути, ще й досі зберігали військову виправку та звичаї. Чіпкі, наполегливі, без систематичних знань. Вони важко пнулися вгору, були чесні й дружні, їх поважали і боялися. Огієнко застав війну вже на її останньому етапі у Німеччині. Потім їхав через пів Європи і через усю Азію на далекий схід. Але поки доїхав, війна й там закінчилася. А тоді ще два роки служив у прикордонних військах. Минулого року закінчив вуз і прийшов на роботу в проектний інститут. Руки поза волею самі падали на пояс, щоб поправити широкий армійський ремінь, хоча він зняв його два місяці тому. Пройшов усі щаблі післявоєнної науки, важкої, бо на війні забулося все, що знав, науки голодної суворої. Спав на голих дошках, укрившись шинелею, розвантажував дрова на станції Київ товарний.